جوارا خود دال حال دل بمزگیر مدی کرم علی گنگ فاطمه لبر پنجنا ما بوس خلا اردشا قاول سکنی جکی فاطمه خراسون بلا سوره نار جهنم دگر دا دی برادر باسی بود گون کرم و لولا و مادر ده کلی دنیای هندک بود افشی در محمود تیل سدال سمیلا خون گری دگو آبو مالا دخرام امرینا مکرو خدانه در بابی خایا فلین تیه کله کله اگر ما حیدر بگی آشه کشیش کانیا بنیا مالا لخز بابی فایده گر در درویش بگی شم کدی آلی درسه جوار افندی لوا چارتی اردیش دامش مشت گر لبر قشن قاوشی آسکر یه سکینی جخور را شهور ناف دی جندر مال خزندگو هونه در بگه بدست بنا بدنا کرم علی که فاطمه باوه سلحه امه هنگا بزن به مای حیفه گیجی گلی زیلاجی چقا همو ایش خورا پیدا بگید ابرین در ويلا برين كرو خاين بربما بهي واخيو ايو المني ایشب جوارا خود دل حال دل امد گریای از رام خبر مما بسخنا اردشان کابل نوا قندر و قاتلان گردیا ملي برزقر برسا كرم علي كي فاطمة بابي سلحي قيتانا قيتانا دوري هذا الشوقية مذي خدانا كي خيرا رابو لسرداري بيا دقو خاين قاملي خبر دا حوشا إدرس سيجا ورفل دين لاوا جنيازان كشتيا مني خبر دا بو حوشا إدرس سيجا ورفل دين لاوا جنيازان كشتيا ملی به دست برینداری مالا با خود گرش کدر عدل خویه بکرا بجنا حضر آبرا کرن سرداری مره مربنی مال عدلی خدا عین خود گه خونه سوره گه و چاد می بریاد آدن خودی لسر صورت سوری سو حسنی نواله سن بلا سوره نارنجی نولا حنار دریا مربنی مال عدلی خدا برینداری مالا با پر پرو پر گلگین برینداری نواجیا از راب مرحمه همگی چکم بکیلویا بقراما به بکمشیا از ال بر برینداری مالا با بخونیمش کدر عدل خویه بکرا ایشم جمارا خود داش خورا بکمدا زجیا به حچی کسی نابی بشل ما بدنی ما به حیا دنیا خاش آبا به بیرنا که کسی رتا گلی ازیلا به زارو گوزه چهل سر واسونگیا ابرین دارو ويلا برين كلو خاين مرابما بهيوا خيو ايو المني دور ور لا لا ور لا لا بور لا لا ور لا لا ور لا لا آخر لا لا ما يكون ما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما از اجبار اگش خیلی لاوه و به خونمی إذا لو عينا قش خيلو لو لو زال جمع فاشو إلا ولا فاد كتم نوال بالي بله بیس نکن بیس گش خیلی لا به من نخواهش نخواهش کی به حاله از این رابم خاصه کی جو کیف عدل خورا تلیکن بیدم یا علی ماله از این جو ایوار حیانی ملا بر شبک جراب من باقی وجد بر پاله برا سر خدای لسر جاد زن من زر فدایی برا سنت خدای لسر جاد ممك من اهل شاهل وخاله دما بش هر از را چه ولات غریب غریب سالی از رابم که مرا بشاخ و وکم جهاز گنش خیلی لاوی به راب کم ناله ولا وزي خرخالان گه خود خم جه راب کم بزماله بله از جات رش خو خوشه کم جه راب کم دو خف ساله دماکو می من ولاته غریب غریب سانی برا کسک نبه جگنش خلیل کرما انجه کرما انجه کی به پرگاله نمائه ايه انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما از اجبان اگش خیلی لا وابه خونمی گنج لا لا لا تو هری ولا غریب غريب غريب از یه صندوق و مزش پیترات مال ناقم از رابم پسمام گوش شکون عربی خوراکم از کلا از کی دفع تو نوا چواکم خوندن کی حلبه بینم دلنگاکم هوا کی بسا بینم نوا ملاکم گاوا کالی باوه می پینه دای کام پی خیل بونه اشخو خیل بونه گاوا خیل نبونه زی کما براو بس ما مطب قرباکم از رابم فراتی به اجگه خام لبرخوخم خلاص کیم از خبر ما ولات غریب غریب سانی حمس و حکای موسول و بغدای بیت عشری بیت لای سمولا شاوتینی وگی و دنیای از قاسه گرونه مرکانی گاوه سرای از رابم جو ده شاللو بلبله تلی تمونه پیدا کن بیلیم سرسره بزم آمی خدا داردا کن دما بس هر عاشم رب آزان یا مله رب خرین یا دیگار رب لبه لبه جنب یا رب کله کله مشکار بفتنین شروانی سری چارا بدنگ خیزان و بکارا بدنگ دنگ نیجا بدفی درویشا بسازی ساز بنده بدنگ رو بل بلبله تلی تموریدی زاپز مامه خوش خوراگم نمائی انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما از اجبان اگش خیلی لاوه و به خونم ای ای گو قبرات دلم بخواستای دوره شاب دشاری ما با تندری مالا با و ما دلی روسیای دبرا تازه که آواجم دیجم بخواستای منی دوشا تاسیا و جو تزلم خوب داده ساد گلم راز مقصدی دلیم هبوم لیج ربه خوب خواستاد ویلو لو ویلو لو ویلو لو غمو غیال دلیم سوارای از روژه صدا نالکم که بیم لحال کربندی که گانه بینم دوره شاد شاری هدمان از یل سری گری همو درونه حفت برای خدا ز بسمام خل برد و خاتشین گاه خو شهرم دو ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو لو میوالو رد روی افزار گران شناوی دمنید بکنه که چار دستومه کده که جدار دار بناوی امی وگرن لکم کم بیملاد کربندی که گالن دا چای افلای زل بنداوی امی سنگی کناب کدن بری وامن تیرا تاوی دما دوره شاد ساری هدما تیجنه چنه و جراوی وزی ببهشم خنجی دوره شادی لی به دنیای متر جزنا بإذا ويلولو ويلولو ويلولو ويلولو غم غيالات الأمم ميوانوي گاه من جملا می از جملا هلی جوری قیزا زور تمر پاشا امیره ملی می تو دستم کچ که بگرم با وی جای شنگاله نواشه خوب ریزی های دماغ گوت مالا بسلمان آج برا نابی از ببهجم عضلی حفظ من خدا ازدیه ذا ویلو لو ویلو لو ویلو لو غمو یارم ها و محمد المدای سرگه سرگاه خلی المدای سرگه سرگاه خلی إذا كرا شوقي خدايا كرا شوق رسوله şevke Kudaya gülra şehre züleyim İde kura Hakune malaba ve minil sen malaba ve teney Tevare ramusane ke jimi kerem ke Leşmamı kabulem hovi vi vi Elohim. المحوض المليس دنگ وحسني دنزقا وببلي داد المليس لقاد وحسني دنزقا وببلي دمنش بگش با هزماج هزمه مهانگه خوراگی ها جد چنی Ay Hayde kurare hev ya sedu saliman emine tüye bejini mehavi vi vi vi vi vi imalık verano hevi vi